havi bebon post cancero. Dum la pasinta semaino venis comunico pri eta medicina sensazio. Pro malsanigio pri cancero, ce virino, estis detruitai la ovarioi. Nun, si nascis, dec in poste, sanan bebon. Tio ebligis per frostigita HISTO tio tiam estis ancorau experimenta, nun tiu metodo donas esperon al multai virinoi cun cancera diagnoso. Estas precipe diversai formoi de lymfo-glanda cancero, ciui trafas virinoin en ancorau relative iuna agio, procio ili besonas tiel fortan chemoterapion, che tio damagias au tutte detruas la ovarioin. Tiel estis ancau ce la tirolanino, ce ciu la cancera terapio devis rapide comenzi, antau dec quin jaroi. Tiam oni decidis frostigi ovarian histon cae conservi gin por pli postai jaroi. Ocase de la decido por tiu metodo necessas attenti plurain factoroin ju pli juna estas la pacientino, des pli dense pacitai estas la ovoceloi en la ovaria histo. Per tio ni gainas vere multain ovoceloin, diras la estrino de la Universitata Clinico pri ginecologia endocrinologio cae reproducta medicino en Innsbruck. Crome gravas la probablezzo ciu post curazzado de cancero, ec estos ancora o monata ciclo. Se ne, tio pledas por preventai mesuroi. Cai la tempo estas crisa factoro. Se restas ancora o plida tempo, oni povas attendi ancora o ciclon, cai tiel gaini maturain ovo celoin, cai frostigi ilin. Se la cancera curazzado devas starti tui, oni devas contentigi je histo cun la nematurai ovo celoi. Antau dec quiniaroi oni en Innsbruck ancora un estis che la frostigo de ovaria histo establigios monscale ciel normo. Hodiau tio estas metodo ciu ni ofertas al ciu cancera pacientino, sen depende de tio, kiun chemoterapion au kiun radiadon si ricevos, diros la estrino. En tutte cent quindec centroi por ginecologio cae reproducta medicino cunigis en Austrio, Germanio cae Svislando por interchangi spertoin cae teni actualai terapii offertoin ancau per tiu internazia interchangio molto changigis, cae plibonigis dum la lastai dec quiniaroi. La liquagioi en ciui la histo estas frostigita, estas hodiau aliai, cae ancau la specimenoi de la ovarioi mem estas hodiau pli grandai. Pli frue oni usis particloin en grandezo de pingla capo, tiam post successa cancera curazzado la desiro pri infano revenas, tiam eblas malfrostigi la histon, cae re enplanti gin. Tiel estis ancauce tiu pacientino el Tirolo, ciu nun farigis patrino. Ce sci, la ovarioi estis detruitae pro la chemoterapio. Post la transplanto de la histo, la ciclo recomencigis. La virino nature gravedigis, cae nascis antaune longe filinon. Laula clinica estrino, la nasco en Tirolo, estas evento, ciu donas esperon al multae virinoi. Cancera diagnoso momente tro defias ciun homon. Estas tutte clare che tio estas tre mal facile psiche prilaborebla, si diras malgrau tio, oni ne forgesu pensi pri la estonto. Ni vivas en san sistemo en kiu ni povas transvivi canceron, cae kie ni seque, multa in in poste, povas plani la fondon de familio.